WG Splash Funk. Copia não. Oh, oh, de primordial, um forte abraço pra quem fecha fogo na inveja de quem tá na bota por dinheiro. Mano, eu tô ligeiro, oh, tragando em Bahamas, saí da lama. Hoje pras bebê que tá comigo tem presente da Dolce Gabbana. Poucos 10 a 10 ao meu redor. Passei mó veneno na piota, cansadão dos dramas. Pros menor que tá no corre fazendo a missão. Foco no alvo, pé no chão. Junto colorinho, eu vou passando de foguete. Enquanto o recalcado treme, elas molha de tesão. Tipo um doce, vem, que eu tô com mel. Daqui de Ducati de Avel. Tem bucanas, ice pra ficar bacana. Química de prêmio Nobel. Tipo um doce, vem, que eu tô com mel. Daqui de Ducati de Avel. Tem bucanas, tá bacana. É. Química de prêmio não. Né? tão elegante Sempre é com os trajes enjoado O meu cordão hipnotiza igual o céu estrelado Eu não busco, eu atraio Eu sou e não subtraio Eu tô de berme chinelo Contando o Mike Brisa Mas sei que o tapete vermelho vai se estender Quando o prêmio Nobel chega ah, Porém, eu sei que é leve traz Quem sugar demais nunca vou me misturar E na minha vida passo uma peneira No recalque a rasteira Que tentou cegar meus olhos tacando areia Só pancadão que estremece o grave bate noite elas desce, desce mais combo de uísque Sobe mais balão de beck Eu sei que o meu cordão reluz bem mais na luz do flash Fato que minha bandida gosta da cor da Hornet Eu sei que ela pousou quando eu passei Lacradão, cheirosão, Juliet Tipo um doce doce vem, que eu tô com mel. Daqui de Ducati de Avel. Tem bucanais, ice pra ficar bacana. Química de prêmio Nobel. Tipo um doce vem, que eu tô com mel. Daqui de Ducati de Avel. Tem bucanais, tá bacana. Química de prêmio Nobel. atropelando a concorrência. Tipo um tanque, ao canal oficial WG Explode Funk.